Maialen egun arte, Egun Egunon. Zure lehen hautezkunde kanpaina duzu hau, orain arte kasetari gixara izan zara, Euskal Telebistako horpegi ezaguna bai zaitugu, eta kanpaina hontan eh, politikari gixara ikusten zaitugu, e, ze alde ikusi duzu nun zara egokiago, gustorago? Momentuz eh, hasi berria baino ez naiz eh, politika gintzan eta gainera behin eta berriro errepikatzen dut ez dio dela nere buruari politiko izena jarriko herritarrek hautatzen dauten arte beraz bidea egiten ari naizela esaten ari naiz behin eta berriro ez da eta hogeita mabost urte kazetaretzan eman da gero oraindik ere esango nizuke erosoago sentituko nintzatekeela, seguru aski zure tokian egongo banitz mm. momentu momentu honetan nagoen honetan baino. Baina egia da era berean eh, aurkitu dudala oso jende ona, ilusio handia duen jendea, oso jende jantzia eta eta ilusio zari naizela eta eh, asko kostat hartutako erabaki baten ostean oso pozik nagoela. Eta aurkitu dut politikan, ba, bueno, edo pixkanaka-pixkanaka aurkitzen ari naiz politikan, ba, beste aldetik e, intuitzen dituen gauza batzuk, baina barrutik ezagutzen ez dituenak, hmm. eta, bueno, ba... Zer karritu zaitu? Zer karritu, no, bueno, momentu honetan batez ere harritzen hau, e, eh, hauteskunde kanpainaren zurrun biloak, ez da? E, eh, hmm. gora eta bere ibili beharronek, e, orain elkarrizketa bat gero beste bat gero beste bat gero beste bat em, em, komunikabideetako langilok ze gauza eskatu izan dizki egun politikariei orain egin abdominalak orain jarri zaite hemen orain jarri zaitean ez eta gero bueno harritzen hau asko jendeak zer nolako maitasuna erakutsi didan nola gerturatu izan zaidan eta ze poza duen eman dudan urratsonegatik negatik Eta ez eh, esango nizuke, bueno, ba, herri bakoitzean aurkitzen dudan ilusioa, eta mm. herri bakoitzean ba, nigana jendean nola hurbiltzen den, hori guztia da pixka bat harritzen dauen oraindik ere. E, Ipar Euskal Herrian, 6.000 eta jende poskatzeko eskubida dute igandean, bai. eta justua atzo, beraz zen azken eguna poskatzeko, postaz. Eta izu iruditzen e, hauek direla sobera Espainiari begira egindako hautezkundeak? beti Espainia da erdiguna edo ez? Egia esan guk gure diskurtsoa oso e, araba bizkaia eta e, gipuzkoan zentratua dugu eta ni gainera uste dut herriaz aritzen aizen aldiro aipatzen dudala bai Nafarroa eta baita Lapurdi edo Nafarroa berea edo Xuberoa ere azkena e, ez dakit jarraitu zenuen baina miribilan egindako hitzaldiak eh, ba nahiko argi erakusten du hori ezta edo zen kasutan eh, egia da e, egoaldean bizi non burua sarri askotan edo gehiegitan Espainiara gehiegi begiratzen duena dela e, ez da zaila ez da gure eremu komunikatiboa e, oso txikia da mm. Espainiako katek eh, sekulako indarra egiten dute haiek ere gure iritzia eskatzen digute batzutan pentsatzen dugu Madrilgo airea bat izan edo bestea izan mm. agian Euskal Herriko parte honi ere eragingo diola baina uste dut eh, egin behar dugula harik eta bat herri gizara pentsatzeko eta zer geran eh, nora joan nahi dugun norekin joan nahi dugun pentsatzeko eta beste herrialde batzuk apur bat azteko zentzu honetan, eh? hau da, nik ez dut eh, Espainiako edo Frantziako edo beste edo zein herrialdetako gizon emakumeekin inoko lako austurarik nahi nahi dudana da Euskal Herria haien pare eh, egotea, hau da Euskal Herriak estatu bat izatea. Herri proiektu zehari gareno, e, Euskal Herri jeltzalea pene hori benda berriz galde edo eskari bat egin diozu herri proiektuan elkarrekin lan egin dezazuen, ez? Eh? landa ere, ez? Aldiz urkulu entzun dugu, lehendakari entzun dugu erraiten zueri, non egon den eskera bertsalea azken 30 urte hauetan Ba, begira gu etorkizuna gara eta bera lehen aldia ari da. Eta guk e, e, e, herritarren babesa jartzen, jasotzen balin badugu, datu zen la urteotarako jasoko dugu. Eta seguru aski atzera apur batean begiratu beharko dugu, baina begiratu beharko dugu indarra hartzeko eta gaizki egin direnak ez errepikatzeko. Eta etorkizunari begiratu behar diogu. Berriro ere katramilatzen balin bagera, mm. iraganeko eztabaidatan ez dugu aurrera egingo. Eta ni ona etorri balin banaiz, etorkizunari begiratzeko eta aurrera egiteko da. Mm. Adibidez, eh, Euskal Telebisteko e, ez da baitan ikusi zintugun, eta hor, lehen eta orainaz aipatzen duzuna, aipatzen zen hor, eh, eta galdera bat intzuten zuri, eriotzari buruz ez, ea eh, pasatu diren eriotza guztiak gertatu behar ziren ala ez. Zuka aipatu zenuen, eriotzoiek gaizki ginak izan zirela, gaizki, gaizki izan zela hori egindako hori Eriotza beti gaizki egon zela, guztiak, eh? bai. Ez dakit norbaiteke eh, agian beti e, gauza bertsuetan pentsatzen du nik e, eriotza guztiak, giza eskubide urraketa guztiak, tortura guztiak, dira gogoan hartzen ditudanak hori esaten dudanean. Baina nik zer esaten dudan baino garrantzitsuagoa da zer egin genezaken datozen lau urteetan, eta zer nolako eremu antolatu genezaken mina izan duten persona guzti horientzat egia justizia eta reparaziozko e, eskenatoki bat osatzeko seguru aski gutako bakoitzak berba bat hitz bat utzi beharko du eta kendu beharko du bere iztegitik eta beste bat jaso beharko du bere iztegira. E, seguro asko guztiek egin beharko dugu alegin hori eta, eta seguru nagoera hortara e, etorkizuna beste era batera lantzeko aukera izango dugula. Elkar bizitzen arloan jaularitzak e, badu lan bat egiten ari da, Jonan Fernandez da horren buru. Zuek nola ikusten duzu orain arte azken legialdi ontzan elkar bizitzen arloan eta Eta gatazkaren e, gainditzeko bideo honetan egin duten lana. Bueno, ba, gauza batzuk era positiboan ikusten ditugu, adibidez, torturaren inguruan egindako lanak eh, kaleratu du urte askotan, herri honek eh, begiratu ez duen arazoa handi bat, ez da? E, eh, iru gora pertsona torturatuak izan zirela kaleratu du, eta nik uste dut horrek baiteko aitorpena egiten diela, askoz ere gehiago izan diren torturatu horiei non, eta esan izan zaien nori, eta esan izan zaien bazutela eskuliburu bat e, nola torturatuak izan ziren jakiteko. Badira beste gau gauza batzuk iruditzen zaidanak em, e, egin dituztela estatua Espainiako estatua edo Frantziakoa ekuaziotik aterata eta uste dute e, kontu batzutan e, Espainiako estatua edo Frantziako estatua ez daitezkeela ekuazio hortatik atera eta baldin eta em, e, Espainiako estatua ekuazio hortatik ateratzen baldin badugu eta Euskal Estatu bezala ariko baldin bagara iruditzen zait Eusko Jaurlaritzak oposizioko talde nagusiarekin adostu beharreko bide bat bazela hori ez zela bakarrik egiteko bide bat horrela gertatzen baita herrialde demokratiko guztietan. Segituko du hau berrezlearen ondotik Gurekin beraz goizontan dugu e, maialen eri arte, Gipuzkoako e EH Bilduko zerrenda burua. Eh, Euskal Telegustako debate hortan hori autagai guztiek egintzen duten debate hortan, momentuetan aipatu zen e, eh, ibarretxeri boska mantzen iola ez, eta e, piskat interpretazioa initze eginda gai horren inguruan, Zeren eta azken fina ere momentu honetan horako urbilketa bat, urbilketa urratzeak ematen ditu pene guren zateko elkarrekin indezagun herria aurrera, ez? Mhm. Bueno, euskara bertzalea esaten duzuenean nik petina bardura bat egin nahi izaten dut eta da ni Euskal Herria bilduko hautagaia naizela eta Euskal Herria bildu osatzen dugula ezkera bertzaletzat ezagutu dugun eta orain sortu den alderdiak eta eh, berarekin batera Eusko Alkartasunak aralarrek eta alternatibak eta nik eh, esan nahi dudana behin eta berriz da talde horren guztiaren e, hautagaia naizela hori lehenik eta behin bestalde batetik nik inigurkuluri esan nion azan, eh, Madrilerako bideo horretan, alde bitako bideo horretan guk ez dugula sinisten iruditzen zaigulako alde zaurretik betoa idatzia duela. Baina prest gaudela beraiekin berriz ere bideo hori egiteko eta Madrilek eman diezaguken zaplasteko hori konpartitzeko. Baldin eta urrengo egunerako adosten badegun zer egingo dugun. Eta prest nagola orain egiteko lehen ere prestego nintzelako eta lehen ere prestego nintzela e, esateko modu bat izan zen, banik e, eh, Sanchezek bere planteamentua egin zuenean bere alde egin nuela, e, ez baitu pentsatuko Eusko Alderdi Heltzaleak orduan ibarretxek lortu zituen 600 mila bozkak e, Eusko Alderdi Heltzalearenak zirenik soli Hala ere, e, inkesta da sondaia guzti diote Eusko Alderdi Heltzaleak lehen toki irabaziko duela, hori neko aixek dago, e, horren aurrean, e, zuek nola interpretatzen duzu, e, e, gezartearen gilingoak e, jotzen duela, ea jotak egin duen e, urteko ibilbideo? bala interpretatuko du. E, herritarrak oso libreak dira bozka emateko garaian eta horrela izan behar duten gainera eta ala pentsatzen balen badute ala emango diote. Egia da, bueno, ba, e, urte hauetan guztietan ere ez delegula e, sobera landu independentzia edo mm. bide soberenista baten e, autua edo aukera, agian e, e, opzio horrek e, muskulua galdu duela eta agian muskulu hori ba, berrindartu egin behar dugula. E, azkena azizen inkestakzio zioen e, e, Euskal Autonomia Erkidegoan independentziaren alde euneko hogeita emezortziko malau zegoela eta baldintza batzutan aukera horrekin bat egingo luketenak ere erditik gora izango liratekeela e, bueno, ikusiko dugu zenik irabazten dituen e, hauteskundeak edo zein kasutan herritarrak zorionez libre dira nahi duten bozka emateko. Arnaldo Tegik erantziun e, uda gure antena bertan e, Euskal Gizarte bizkat e, lokartuta erdoildua sentitzen zuela zuke ere? E, aski ala da, seguro aski ala da eta nik uste dut gainera, ba, e, demora honetan guztian estatua ez dela geldi egon eta eta bueno, ba, bezu jakin batzuk e, igorri ditula behin eta berriro esanaz independentziak ez daukala inolako aukerarik beldurraren mezua ere sarri askotan mai gainean egonda Kataluniari begira, e, estatuak erakutsi duena da nahikoa gabezia demokratiko duela eta eta agian pixka bat lokartuta egon gaitezke egia da ere e, ba, violentzia ziklo baten ostetik ere bagatu mm. zela, e, jendeak atxe den e, e, igerri duela eta agian ba, momentu, bat, momentu batzutan ba, bueno, atxe den horretan apur bat geldotu egin dela, ez da? Guk orain ikusten duguna da sekulako ilusioa gure inguruan, e, pentsatzen dugu ba, aurreko hauteskundeetatik egin genezakela gora, herritar asko inguratzen ari zaizkigula, eta bueno, ikusiko dugu hilaren hogeita bostean zer nolako emaitza ditugun, eta emaitza hoiekin zer nolako inda indarra egin genezakeen datu zen lau urteotan. Agian jendartea ez du nahi Kataluniako bide bat hartu adibidez? Galdetzen dut, bueno, ez dakit, galetu inbarko diogu jendarteari nahi duen edo ez duen nahi. Guk argi daukaguna da, Kataluniako moduko bide bat egiteko, eta argi daukaguna da Euskal Herri Eltzaleari eta Podemosi akordio zabalak, eta abeita, iruko gobernu bat planteatzen diogunean, e, herritar gehienon babesa behar dugula. Honek bide demokratiko bat izan behar duela eta bide demokratikoa esaten dugunean da herritar gehienon babesa duen bidea izango dela. Ordan ikusiko dugu herritar gehienok e, gehienek zer autu egiten duten eta horren arabera ba zer nolako bide egiteko gaitasuna daukagun edo ez. Gehiena litzateke erdiak gehi bat? Gehiena litzateke gehiena. Erranen baita? Erranen baita besteak baino gehiago, bat baino gehiago. E, Kataluniako... E, gehiengo estandarrak esan dezagun. E, Eskozian egin dute alako ariketa bat, hau da modernoena. E, e, erresuma batuak e, akordioaren bidez gaitasuna eman dio referendunak egiteko. Eta, eta emaitzak behar du gehiengo estandar bat, ez du behar mm, aparteko gehiengo berezirik. E, adostu dute galdera, adostu zuten galdera, adostu zuten eguna, eta egin zuten da referenduna. Eta akitxo, etzan ezer gertatu, horrengo unean, eguzki aterako zen berdin-berdin, eta lainoak baldin bat zeuden han gerta daiteke eta ba, euriak ikusiko zuten. Beraz, e, hori da guk nahi dugun gehiengoa, estandarra. Urkullu lehendak ere entzun dugu erranez, e, ogeita bat mendekan independentziak e, ez dula zentzu handirik, eta beste bide batzuk behar direla sekatu bilatu ba, hogeita bat garren mendean independentziak ez dauka agian emeretzi garren mendean zuen esan nahi bera. Baina hogeita bat garren mendean e, estatuak badaude eta estatu izaten jarraitu nahi dute. Eta ez dago estaturik estatu izateari utzi nahi izan dionik. Eta guk esaten dugu apurka, poliki, itzartuz, eh, bidea lasai eginez, estatu izan nahi dugula, besteak bezala. Mhm. E, Kataluniako adibidere jarraitu ikusi du Katalunian, e, Ipar Kataluniak toki gutxi izan duela prozesu guzti hontan, ez? Euskal Herriak gai ekarriaz e, ikusten dezue, bueno, noiz baita etorkizu batean bide bat martxen jartzen baldin badat, Euskal Herriak Autonomia erkideguan gehiengo abertzalea baldin badago soberaniaren bideantz, ze, e, ze harreman izan beharko luke Ipar Euskal Herriak adibidez? Ba e, hori horrela gertatuko balitz ikusi beharko genuke ipar Euskal Herriak eta ipar Euskal Herriko jendarteak zer dioen e, gure bidea erabat demokratiko balin bada guzien demokrazia respetatu beharko dugulako. Baina nik uste dut harik eta interesgarriak egin direla e, iparraldean ere zentzu honetan, harik eta interesgarria izan daitekela erakunde berriarena gabezia asko izan balin baditzake ere eta hor ere osatuko direla gehiengo batzuk eta egingo dela gai honen inguruko hausnarketa bat eta beste horren beste esan dezaketen nafarroaren inguruan eta hori demokratikoki horrela gertatzen balin bada Euskal Herria osatzen eh, dugun alde bakoitzean alde, bueno, batzuk e, administratiboki zatitu izan nahi gaituztelako sortu diran alde horietan, segurunago lortu izango ditugula elkarguneak herri bezala funtzionatzeko. Eh, naziotasunen arloan, hor bukatzen joateko, naziotasunen arloan, hainitz entzuten dugu ez, arroztasun hori ez, muga pasatzen denean, arrozen ditza garen, izkuntzarekin eta beste. Zuek hortik eh, proposamen bat baduzu landua, etorkizunari begira, pixkat hori lehuntzeko elkarrezagutza ezagutza, e, gehitzeko artean. Ba, besteak beste, e, eh, irugarren hizkuntza zaritu ginenean, aipatu genuen e, frantsesa ikastea ere etzegoela gaizki. Ez e, frantsesa ikastea, e, frantsesa hitze egiteagatik bakarrik, baizik eta Iparre Euskal Herriko Euskarak e, jaso duen frantsesaren eragina eta beraz Iparre Euskal Herriko Euskara ondoi e, em, ulertzeko, ba, gaitasuna handiagoa emango ligukelako. Eta bestalde batetik, pentsatu ditugunak dira, ba, bueno, hainbat Eh, em, ardatz badira kolaboraziorako, bai unibertsitateetatik eh, burutu daitezkenak, bai e, eh, gomertzio merkatal ganbaratatik zeratu daitezkenak, artikulatu daitezkenak, eta gero gaude herritarrak eta herritarrak ere joan beharko dugu batzuk eta bestek pentsatzen e, guztion artean herri bat osatu nahi balen badugu elkar gehiago ezagutu beharko dugula eta elkarren berri gehiago jakin beharko dugula eta elkarren artean lan gehiago egin behar dugulagu, Gu badakigu independentzia prozesu bat ez e, araba bizkaia eta gipuzkoarako ez e, Euskal Herri osorako ez dela pare bat egunetan egiten den gauza bat, landu egin beharko ditugu bideoiek, elkarlanak topatu beharko ditugu ahalik eta e, arlor gehienetan, eta pixkanaka pixkanaka egin beharreko lan bat izango dela, gu horretarako pres gaude. Zemate xerrekurekin konforme gratu zinateke igande gauean? konforme, konforme bat hautezkunde batutan gauza gutxirekin geratzen da konforme, guk askotan esan dugu hautezkundeak irabaztera ateratzen garela gu, gero beste gauza bat egin zer dioten eta herritarrek zer esango duten. Eta herritarrek esaten duten darekin konforme. E, hortik aurrera, ba, agian gure aurre ikuspenetatik urruti balin de e, e, herritarren e, nahiak, ba, argi dagoena da, lanean jarraituko dugula, urrengo batean herritarren nahiak eta gure nahiak elkarren gertuago egon daitezen, eta batez ere ere eh, guk eginko dugu lan gu aurkeztuko gara eta aurkezten gara eh, hauteskunde e, hauetara dudarik ez dela, ba, esan dizudan bezala irabazteko edo alik eta eserleku gehien lortzeko iruditzen zaigulako hori dela gure proiektuak e, burutu alizateko bide bakarra. Baina gure lana ez da amaitzen hogeita bostean, ez da hogeita seian ere gure lana etengabekoa izango da. Euskal Herria bilduko adaki jausten, badaki altxatzen eta jausten baldin bada altxako da eta batez ere E, guri bozka eman diguten herritarren nahiak e, egia egiten e, eta egia bihurtzen saiatuko gera etengabe. Mila esker mailei arte. Eskerrak zuei mila esker.